Ya, Tú eres lo primero que yo quiero ver cuando me levanto. Sé que es difícil para mí ocultar que me gustas tanto, pero yo, yo te seguiré buscando, yo te seguiré buscando, porque no, no puedo disimularlo, no puedo disimularlo, así que ay, ay, ay, ay, ay, quédate, me estoy amor, sigamos bailando. Ay, ay, ay, ay, ay. Quédate me estoy enamorando. Ay, ay, ay, ay, Ven, amor, sigamos bailando. Te quiero llevar a Sabaneta y darte un paseo en bicicleta. Ahora la dueña de mi planeta. Como ya yo voy a llegar a la meta. Yo sigo siendo el mismo pelado del barrio. Solamente que estoy trabajando a diario. De la casa al estudio para el escenario. Y más de ti sonando en la radio hace boom, boom, boom, boom, boom, boom. Cuando te veo el cobra me hace boom, boom, boom, boom, boom, boom. bailando. Yo por ti casi no tomo, pero quiero tomarme lo de nosotros en serio. en las vueltas del amor, todo tiene su trama y su misterio. Pero hace parte del propósito. de te puso en mi vida a propósito. Me tienes sudando como en el trópico. Es algo racional pero ilógico. Cuando te veo el cora me hace boom, boom, boom, boom, boom, boom. Cuando te veo el cora me hace boom, boom, boom. estoy enamorando. Ay, ay, ay, ay, ay. Ven, amor, sigamos bailando. Ay, ay, ay, ay, ay. Quédate, me estoy enamorando. Ay, ay, ay, ay, ay. Ven, amor, sigamos bailando.